որոնք ունեցել են Արցախյան ազատամարտից հետո, շարունակական են, քանի որ այսօր առաջին գծում մեր զինվորն ամեն օր հերոսություն է կատարում, հաստատակամ ըմբոստ հայացքով նայում է դեպի առաջ եւ հետևում մեր ժողովրդի խաղաղ արարումին, ասել է Սեյրան Օհանյանը։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն մայիսի 24-ից 30-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում այսօր սկսվել են լայնածավալ բազմաստիճան պլանային զորավարժություններ։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր այցելելու է զորամասեր։ Չնայած բոլոր դժվարություններին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը եւ կառավարությունը կարողացան կարճ ժամկետում ժողովրդավար եւ քաղաքացիական հասարակություն կառուցել։ Այս մասին ասված է ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Բրեդ Շերմանի հայտարարության մեջ, որը նա արել է Արցախում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների դիտորդների կազմած զեկույցին ի պատասխան։ Կոնգրեսականի խոսքով նա միշտ աջակցել է ժողովրդավար արժեքներին եւ Արցախի ժողովուրդը Ղարաբաղի կառավարության ձևավորման պահից իսկ ընդունել է ժողովրդավարական իդեալները։ Նա ընդգծել է, որ դիտորդները ընտրական գործընթացի եւ մարդու իրավունքների ոլորտի ակադեմիկոսներ, գիտնականներ եւ փորձագետներ հայտարարեցին, որ ընտրություններն անցել են միջազգային նորմերին համապատասխան եւ նշեցին դրանցում կանանց ակտիվ մասնակցությունը։ Ես անհամբերությամբ սպասում եմ Արցախի աջակցության շարունակական ջանքերի գործադրմանն ու ԱՄՆ-ի եւ ԼՂՀ-ի միջև հարաբերությունների ամրապնմանը, հայտարարել է նա։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթաժողովի շրջակայգրում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին վերաբերող դրույթները, եթե հայամետ չեն, ապա առնվազն հակահայկական չեն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշել է Հայաստանի ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը։ Նրա խոսքով Ռիգայի գագաթաժողովում ընդունված հրճակագրում մի առաջարկ է եղել, որ ստորագրող կողմերը ողջունում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերը։ Թևան Պողոսյանի կարծիքով հենվելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունների վրա Եվրամիությունն իր աջակցությունն է հայտնել բանակցային գործընթացին։ Միջազգային պրակտիկայում կա հայտնի արտահայտություն՝ չի կարելի հեռանալ բանակցությունների սեղանից։ Բոլորին հայտնի է, թե ով է լքել բանակցությունների սեղանը։ Դա վկայում է այն մասին, որ փաստաթղթում տեղ գտած դրույթները, եթե հայամետ չեն, ապա առնվազն հակահայկական չեն, ընդգծել է Պողոսյանը։ Անդրադառնալով հարցին, որ Ռիգայի գագաթաժողովում Ադրբեջանի ներկայացուցիչները սկզբում հրաժարվեցին ստորագրել ամփոփի չրչակագիրը, падգամավորը նշել է. «Բոլորը գիտակցում էին, որ այն, ինչ արեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, անընդունելի էր։ Բոլոր նման դրսևորումները հիասթափեցնում են եւ մեծացնում անվստահությունը։ Ես ուրախ եմ, որ իմ երկրի ներկայացուցիչը չի հայտնվել նման վիճակում»։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 22-ին Արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթաժողովի երկրորդ օրը Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հրաժարվել է ստորագրել Գագաթաժողովի ամփոփի ճրճակագիրը Արցախի հարցի վերաբերյալ ոչ բավարար հիշատակման պատճառով։ Կա կարծիք, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը ստիպված է եղել զանգահարել նախագահ Իլհամ Ալիևին, նպատակ ունենալով համոզել, որ Ադրբեջանը ստորագրի հրճակագիրը։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակելով միջազգային հարթակները Հայաստանի դեմ օգտագործելու իր քաղաքականությունը, այս անգամ Իսլամական համագործակցություն կազմակերպության շրջանակներում կարողացել է ընդունել տալ հակահայկական բանաձև։ Քուվեյթում գազམ་ակերպության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների հերթական նիստի ժամանակ ընդունվել է բանաձև Հայաստանի Հանրապետության ագրեսիան Ադրբեջանի Հանրապետության նկատմամբ վերնագրով։ Բանաձևում մասնավորապես խոսք է գնում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ։ Արցախի ազատագրումը որակում է որպես, մեջբերում եմ, մարդկության դեմ հանցագործություն։ Իսլամական համագործակցություն կազմակերպության ընդունած փաստաթղթում նշվում է անգամ, որ Ադրբեջանն իրավունք ունի Հայաստանից պահանջել փոխհատուցում։ Իսլամական համագործակցություն կազմակերպության շրջանակներում նմանօրինակ բանաձևերի ընդունումն առաջին դեպքը չէ։ Նախորդ տարիներին եւս կազմակերպության անդամ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ակտիվ ջանքերով հնարավոր էր եղել ընդունել մի քանի փաստաթուղթ, որտեղ իրական ագրեսոր Ադրբեջանը ներկայացված էր որպես զոհ։ Մայիսի 29-ին կայացած գործակարգավարական ընդլայնված խորհրդակցությունում, որը վարում էր քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը եւ բաժինների պետերից բացի մասնակցում էին նաեւ քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող կառույցների ղեկավարները, քննարկվել է առաջիկայում իրականացվելիք հարցերի լայն շրջանակ։ Խորհրդակցությունում ըստ ուղությունների անդրադարձ է եղել այն ծրագրերին, որոնք նախանշված են տարվա կտրվածքով եւ ընդգրկում են ամենատարբեր ոլորտներ։ Քաղաքապետը, կարևորելով տոնական միջոցառումներին պատշաճ մակարդակով նախապատրաստելու անհրաժեշտությունը, կառույցների պատասխանատուներին միաժամանակ հորդորել է գումարներն օգտագործել խիստ նպատակային, տնտեսելով ծախսային մասը։ մասը Քանի որ ամռան ընթացքում առանձնակի հնչեղություն է ձեռք բերում այրաքաղաքի կենսապահովման առնչվող հարցերի ընթացքավորման եւ լուծման պահանջը, Սուրեն Գրիգորյանը ներկաներին հանձնարարել է ժամանակին արձագանքել բնակչության առաջարկություններին եւ ահազանգերին, մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահել առօրյա խնդիրները։ Քաղաքապետը համապատասխան կառույցների ղեկավարներին հանձնարարություններ է տվել կապված շինարարական աշխատանքների, քաղաքի արտաքին լուսավորման, ներքաղաքային տրանսպորտի գործունեության արդյունավետության բարձրացման, սանիտարական մակրության եւ կանաչապատման գործընթացների իրականացման հետ։ Նույն օրը քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել Ստեփանակերտի օրհներգի մրցույթի հանձնաժողովի եզրափակիչ նիստը։ Հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ շուրջ 1 տարի տևած գործընթացի արդյունքում լուրջ քննարկումներ են եղել մրցութային ստեղծագործությունների շուրջ։ Նրա խոսքով նախորդ փուլում առանձնացվել էին 4 հեղինակների գործեր, որոնք եւ ներկայացվել են հանրային քննարկման։ Այդ աշխատանքներից որպես լավագույն տեքստեր ընտրվել էին Արկադի Թովմասյանի եւ Գառնիկ Ավանեսյանի բանաստեղծությունները, նվիրված Ստեփանակերտին, որոնց հիման վրա եւ ստեղծվել են երաժշտական 4 տարբերակներ։ Օրներգի համար հանձնաշողովը 10 կողմ եւ 1 դեմ հարաբերակցությամբ լավագույնը ճանաչեց Գառնիկ Ավանեսյանի խոսքերով եւ Սիմոն Սարգսյանի երաժշտությամբ գրված տարբերակը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Բրազիլիայի Դաշնային Սենատը միաձայն ընդունել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների եւ ազգային պաշտպանության հանձնաշողովի նախագահ Դաշնային սենատոր Ալոյոզիո Նունես Ֆերեյրա Ֆիլյոյի եւ Դաշնային սենատոր Ժոզե Սերայի հեղինակած բանաձևը, որով պաշտոնապես ճանաչվում է հայոց ցեղասպանությունը։ Բանաձևում ասված է. Դաշնային սենատը ճանաչում է հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը, որի 100-րդ տարելիցը նշվեց 2015 թվականի ապրիլի 24-ին հարգանքի турք է մատուցում ցեղասպանության զոհերին եւ գնահատում Բրազիլիայում բնակվող հայ փախստականների հազարավոր բրազիլահայ ժառանգների ներդրումը երկրի տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային ոլորտներում եւ ընդգծում է, որ ոչ մի ցեղասպանություն չպետք է մոռացվի, որպեսի չկրկնվի։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարություն է տարածել Բրազիլիայի Դաշնային Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ։ Շարունակվում է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման անշրջելի գործընթացը։ Հայաստանը ողջունում է Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետության Դաշնային Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևի ընդունումը։ Այս բանաձևի ընդունմամբ Բրազիլիան նշանակալից քայլ կատարեց ի նպաստ ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների կանխարգելման ուղված միջազգային հանրության ջանքերին, նշել է Նալբանդյանը։ Մայիսի 29-ին Շվեդիայի Օրեբրո քաղաքում տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի նվիրված հուշարձանի հանդիսավորվածման արարողությունը։ Հուշարձանի վրա հայերեն, արամեերեն, հունարեն եւ շվեդերեն գրված է. «Մենք երբեք չենք մոռանա»։ Միջոցառմանը մասնակցում էին նահանգային եւ քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, դիվանագետներ, լրագրողներ, հայ եւ ասորական համայնքների անդամներ։ Բրյուսելի խորհրդարանի ազգությամբ թուրք պատգամավոր Մահինուր Օզդեմիրը 1915 թվականի դեպքերը հայոց ցեղասպանություն չորակելու պատճառով հերացվել է կուսակցությունից։ Նրան հերացնելու պատճառը եղել է կուսակցության որթեգրած կանոններին չհետևելը։ Օրերս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կայացել է լրագրողների պաշտպանությունը հակամարտությունների իրավիճակում թեմայով բաց քննարկում, որտեղ ՄԱԿ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Սամանտա Պաուերը խիստ քննադատության է ենթարկել լրագրողների նկատմամբ բռնությունների քաղաքականություն իրականացնող երկրներ՝ Սիրիային, Բուրունդիին, Եթովպիային եւ Ադրբեջանին։ Կասկածելի հանգամանքներում մահացել է Ադրբեջանի զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայող Սամեդ Ալիօղլու Միրիևը։ Նրա մայրն ու ազգականները պնդում են, որ Սամեդ Միրիևին սպանել են նրա ընկերները։ Մայրը պատմել է, որ իր որդուն սպանել են նրա ծառայակից 4 ընկերները։ Փաստը քողարկելու համար պատկամարմինները ճնշումներ են կատարել իրենց վրա։ Ադրբեջանի մուսաֆատ կուսակցությունը իշխանություններից պահանջել է վերջ դնել բանակում ոչ մարտական պայմաններում զինվորների մահերին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության եւ Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից սեփական միջոցներով ձեռքբերված տեղեկությունների համաձայն տարվա սկզբից մինչ այժմ ադրբեջանական բանակի կորուստը կազմել է առնվազն 71 զինծառայող եւ 31-ից ավելի վիրավոր։ 2015 թվականի սկզբից մինչ այժմ Ադրբեջանի պետական կառույցները խոստովանել են 16 զինծառայողի մահ։ Պաշտոնական տվյալներով նրանցից 6-ը մահացել են ոչ մարտական պայմաններում։ Thank you. Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ծրագրի շրջանակներում հունիսի 2-ին ժամը 13-ին Շուշիի շրջանի Հին Շենգյուղում առաջին անգամ կազմակերպելու է խնոցու փառատոն։ Նպատակն է Արցախյան ոչ նյութական մշակութային արժեքների պահպանումն ու հանրահրճակումը, ազգային ավանդույթների, սովորույթների, ազգագրական առանձնահատկությունների հանդեպ հոգացության եւ հարգանքի արմատավորումը։ Փառատոնը կողեկցվի ավանդական հյուրասիրությամբ խաղերով ու խաղերքերով Արցախյան երկերաժշտությամբ։ Այսօր ամբողջ աշխարհում նշվում է ասթմայի ու ալերգիայի դեմ պայքարի միջազգային օրը։ Վիճակագրության համաձայն երկրագնդի բնակչության 6%-ը տարապում է բրոնխիալ ասթմայով։ Այլ տվյալների համաձայն այսօր երկրագնդի ամեն երրորդ բնակիչը ալերգիայի այս կամ այլ տեսակով եւ գրեթե ամեն 10-րդը բրոնխիալ ասթմա ունի։ Այսօրը սովորաբար քննարկվում են ախտորոշման, բուժման, կանխարգելման արդի հիմնահարցերը, ինչպես նաեւ միջոցառումներ են անցկացվում, որոնց նպատակն է հասարակության ուշադրությունը կենտրոնացնել այս հիվանդությունների վրա։ Մարզասերների համար Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության դահլիճում տեղի ունեցել համատեղ նիստ համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Սաքարյանի մասնակցությամբ։ Հայաստանի սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը նշել է, որ համահայկական խաղերի կազմակերպման եւ անցկացման համար ձևավորվել է կառավարական կազմ կոմիտե, որում ընդգրկված են 30 գերատեսչություններ։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեում ստեղծվել է նաեւ 12 հանձնաշողով։ Համահայկական խաղերը ապացուցում են սպորտի համախմբող ուժը, քանզի այս խաղերը մեկտեղում են ողջայությանը Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում։ Խաղերը մարզական մրցակցությունից եւ տարբեր մարզաձևում ուժերը չափելուց բացի, մասնակիցներին տալիս են նաեւ լավ հնարավորություն ձեռք բերել նոր ընկերներ, ասել է նախարարը։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը տեղեկացրել է, որ այս խաղերը կանցկացվեն Երևանում, Ստեփանակերտում, Գյումրիում, Վանաձորում, Աբովյանում, Արտաշատում։ Համահայկական 6-րդ ամառային խաղերը աննախադեպ կլինեն ոչ միայն մասնակիցների քանակով, այլ նաև քաղաքների աշխարհագրությամբ։ Այս պահի դերությամբ միայն Սփյուռքից արդեն կա 4000 մասնակցի հայտ, նշել է կոմիտեի նախագահը։ Նախորդին հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբ รา համը հանդիպել է Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի, ինչպես նաեւ Դորտմունդի Բորուսիա ակումբի ֆուտբոլիստների հետ։ Արթուր Աբ รา համն իր քաջալերանքն է փոխանցել եւ հաջողություն մաղթել ֆուտբոլիստներին այսօր կայանալի Գերմանիայի գավաթի եզրափակիչ Բորուսիա Վոլֆսբուրգ խաղում։ Ֆուտբոլիստներն իրենց հերթին հաղթանակ են ցանկացել հայ բռնցքամարտիկին հուլիսի 18-ին նախանշված մենամարտում։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 18, ցերեկը 27-ից 30 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։